48. Ögdilmiş ordudaki xizmetçiler bilen qandaq arlaşış kereklikini eğitidu. Ögdilmiş cevap verip şundaq dedi. Ey qırindaş, bu mu zörür iş, eysam eytay. Əmdi bunu mu sana ögütüp koyay. Qandaq münasibət qilishni biliş lazım. Ey qırindaş, tirikçilik şula bilen ötüdü. Bəzilerini buradar, ba'zilarini do'st tutishing kerak o'rnidagilar bilan chiqishib o'tish kerak orlashib kelishib berish kelish qilib turish kerak o'rnidagilar bilan chiroyli yorishib o'tmasang tiriklikning lazzati bo'lmaydi ay xush chiroy qonun qoida bo'yicha ish tutib xizmat qilg'uchi o'rdini radga sog'uchi nima deydi angla bag bilan yaqin bo'lishni xohlasang o'rnidagilar bilan yaqin munosabatda bo'l ulug'luq ya'ni martaba topay desang xizmatchilar bilan yaxshi xo'p bo'lib yur ay xushbeil baglar seni qanchalik yaqin tutsimu xizmatchilar bilan inoq o't to'g'ri maydonda tur o'rdidagilarning hammasi uch tabaqadir tirikchilik ishlari shular bilan mangidi bularning biri o'zingdan ulug'lardir ulug'larga xizmat qilsang baxtga erishsan Ulanı ulug'la, so'zlarni qimmatlik bil. Ulamo seni yaxshi tutudi, ochiq chiray ko'z tutudi. Bilimlik dana nait yaxshi aytgan. Danala so'zini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Kichikka ulug'luq ulug'dan keladi. Ulug'ga xizmat qilsa, kichiklar baxt topadi. Yur, ulug'larning so'zini zehningda tut, yugurib ish qil. Ulug'larning so'zini zehningda tutsang, tilakingga yetsan qara ulug'lar davlatdir davlatni xohlasang ularga xizmat qil xizmating baxt uchun go'ri bo'ladi ey qarindosh yana biri sana tang tushlar bo'lib yiroqlashsa dushman yaqinlashsa do'st bo'ladi san qaytilgan kishilar do'stlaring ham tang tushlaringdir do'stlaringga loyiq javobga javob qil yana biri seningdan keyingi kichiklar bo'lib hayotning ochiq chuchiki shular bilan birga bo'ladi kichikka besinchuq bo'lma qattiq tur behuda so'zlama chaqchoq qilma tilingni yiqqin xizmat qilsa in'omba gunoh qilsa ur beka bo'sh tutma ishini surishti qilib tur do'st yo'ldosh yori birodarlarni ko'p tut ulog'i qo'shilg'in yori birodarlaring ko'p bo'lsa hamma kishi maqtaydi kishini tushunmay o'zingga dushman qilma dushmani bo'lgan kishilar shodlikqa erishaolmaydi dushman har qancha oz bo'lsinu ziyni ko'p dushmandan foyda keladi deyishga tilim bormaydi ey dili sagak dushmanidan ziyon ko'rib mushaqqat chekkan kishi nima deydi angla dushman bir bo'lsimi zini mingdir ming do'sting bo'lsimi yana biri kamdur. kishi dushmanidan foyda ko'midi agar ko'rgan bo'lsa o'zining abchillikidan ko'di yo'ldishing sanga qandoq muomala qilgan bo'lsa sanmi uningga shundoq muomala qil do'sting so'yinsin o'zingga tang tushlarni adash tut kishi o'z tang tushlari bilanla hamnafas bo'la oladi Yaman bilan do'st bo'lma uningdan o'zingni yiroq tut Yaman do'st seni yo'ldan ozdirudi o'zing yaxshi nom olay desang yaman qaytilma tirish sagak bo'l ko'p narsalarni ko'rdimki ular o'z xili bilan yurudi odam hayvon qush qurtlamu o'z xilini biladi yaxshi yomonni sinab ko'p yashagan peshqadam nima deydi angla ey hokim Çatqallıqlarda uçup yürüyen qara quşqaşlarni ko'rdim. Juptiga qarasam, har ikkilisi qap-qora ekan. Qarig'ina oqqu yov o'dakka qo'shilmaydi. Qora qush bilan oqqush bir-biridan bak yiroq yashaydi. Uchar qushlarmi o'z hamrohini bilidu, topini topidi. Sen odam orlashadigan kishingni tanla. Yaqinlik ishlari ikki xil bo'ladi. kishi ashu ikki ish uchun do'st tutadi biri xudo yo'lida kishini do'st tutish bundoq do'stlik orasida agrilik bo'lmaydi yana biri ba'zilar o'z foydasi uchun do'st tutadi bundoq do'stlik puxta bo'lmaydi g'arazlik bo'ladi agar sen xudo yo'lida do'st tutmoqchi bo'lsang ig'irini ko'tir och qilma qopqingni turma Bu dostluqning foydasini bu dunyodan izlama, Xudo uning foydasini u dunyoda beradi. Agar do'st dunyo manfaatlari uchun bo'lsa, bundoq do'stga qetilma, qetilsang ayrilib ketdi. Do'st adash tutgan, do'stning foyda ziynini sinab bilgan kishi nima deydi angla. Do'stingni foyda ziyon ichida sina. Mushi sahidi ching tursa, sen uning yepish. do'stning ko'nglini bilishni xohlasang so'z bilan g'azabini keltirgin qopiqingni turib boq yaxshi ko'radigan ko'maydiganligini bilay desang yaxshi ko'radigan narsasini so'rab boq ondin ma'lum bo'ladi bu ikki yirikliginga qopiqini turmasa bu odamni jininga o'xshash do'st tut g'ayvatxo'r kishiga qaytilma yiroq tur g'ayvatxo'rning tilida o't kuyidi dunyoning fitna pasotlari g'ayvatxo'rdan chiqadi g'ayvatxo'rning beshini kas ay mard sehi yana tamaxo'rlarga yaqin yo'lama shubhisizki u sanga dushman bo'ladi agar u tamaxo'r tama qilg'iniga erishsa u seni akam va ukam deb ataydi agar erishanmasa yuzini o'riydi tug'ilib seni ko'magandek o'zini yiroqlashtiradi tamasiz yori birodar va do'st tutqin ulağı ishongin va qayg'usiz yasha do'st yori birodar xushalliq va qayg'uda yaxshilik yomonlikda kishiga hamdam bo'ladi ko'p xushalliqni xohlaydigan bo'lsang non tuz yegizgin ochiq chiroy bo'l bu ikki odat kishilarni illitudi yaxshi yomon kunlarda o'z ishini ko'ztudi Bilimdi buningga mos keladigan so'z aytilgan bu so'zga amal qil ay xushbeil kishilarga ochiq chiroy bilan non tuz bagin shirin so'z bilan yuzingni yo'riq tut kishilarni qul qiladigan mo'ji ishga odatdir buningdan boshqasini topolmadim topolasang shuni qil qara dushmanmi ikki xil bo'ladi kishining dushmani bo'lsa uningga to'za qurildi degan so'z dushman bo'g'ichining biri xudoliq dushman bo'lib Bula kapır düşmenlerdir. Bu haman düşmendir. Düşmenliknin yana biri payda ziyan üçün düşmen bolup, kişidin öz ilişki urunudu. Kapır düşmenge karşı katık can kılış gerek. Bu işki pidayi bolup, can tenle sadik kılış lazım. Düşmen payda ziyan üçünlü boğan bosa, paydanını onunla ötünüp berip, onun bilan yarashqin ay saxiy dushmanga foyda yetkazsang u yiqilishidi dushmanlik ziyni o'rniga foydasi tegidu bu aniq tirishib dushmaningni yiqin qil yarashqin shundoq qilsang salomat yashaysan beshing omon bo'ladi dushmandan foyda yo'q buni yaxshi bil foydasi yo'q ishga qo'l takkizma o'z xizmatingni yaxshi o'ta o'zingga dushman tepib olma dushmanlik kishini ming xil dardga mubtalo qiladi kishilarning sarxilini tanlab do'st tut do'st birodaring yovuz bo'lsa keyin pushaymon qilasan yiqilish uchun sarxil kishini tanlasang bu tilakingga ikki xil odam bilan yetsan biri asli tabiati yaxshi sarxil kishi bo'lsa mushundoqlarni do'st tut ay tanlangan kishi yana biri taqvodor xudoni biladigan odamdir bundoqlar haqiqiy kishi bo'lib odamgarchilik qiladi ana shu ikki xil kishi bilan yaqinlik qil bulardan sanga yaxshi javob qaytadi yomonlik bilan dong chiqargan kishidan yiroq tur bu xil kishilarning huy payli nodon keladi nodonga yaqinlashsa ay oq ko'ngil diqqat qilginki oq narsaga qora tez yuqidi olim dono noit yaxshi ta'lim bergan bilimlik buni uqsa tushunadi va ong fikri echiladi ey yaxshi kishi yomonga qaytilma qiliqing ashu yomonga o'xshash yomon bo'lib qoladi ey yetilgan sarxil kishi yovuzga yiqinlashma noming yovuz bo'lib qoladi butunliking buziladi yaramas kishiga yaqin yo'lama yaramasliq sanga chaplashib yoqongdan oladi yaxshi deb atalgan kishilarni ko'p ko'rdim yomonga aralashdi ishlari buzildi Köpligen yaxşılarını ködüm, ula yaman dost üçün töhmetki yolu qop, özünü zomu zoyu qatdi. Bu bəglə öyünün namı qarşiyi deb atılıdı. Çünki qarşinin içidikilə bir-biriga qarama qarshiyidir. Ordida ko'rinmasliklar ko'p bo'lib turdi. Qayerda ko'rinmaslik bo'lsa, shu yerda urush g'avg'a qo'zg'iladi. Seningdan ulug'lar seni ko'rinmaydi, kamsitadi. Sen e'tibordan tushib pushayman yeysan. Қара, тәң түшлеріңмі сені көрінмейді. Яқшы тәрәплерің көрінмейді, күндізің кечі боп көрінуді. Сәндің кичік болғалла саңа хәсәт қылады. Көрінмәстік білен яқшылықыңны тілімейді. Шындақ болғаллықы үшін orada qarşı deb atıldı. İkkisi qarşılaşsa biri ölüdü. Ey dilimning quyoshi, sen endi g'ayrat qil. Kishilarga hasad qilma, to'g'ri yurgin hasadxo'rlik bir kasaldirki uni davolashga uzun vaqt ketadi u odamni yeydi vujudingni quritidi yaxshi yomonlikning hammasi xudoning hukmidir xudo baganga hasadxo'r tinmay hasad qiladi kishini ko'ramaslikning oqibat foydasi nima kishini ko'ranmaguchilarning oqibati o'zini kasal qilishdir hamma kishiga qo'lingdan kelishicha yaxshilik qil sangomi yaxshilik keladu shubhilanma biroq u xushalliq bo'lsa sanmi xushal bo'l qayg'u alamga yo'liqsa sanmi qayg'urg'in shundoq qilsang yaxshi noming chiqidi seni yaxshi ko'rishidi hamma kishi san bilan orlishishga oldiraydi qarindosh o'zingga dushmanni ko'paytmaslikka tirishqin qarindosh do'stlarni ko'proq tut agar sanga biri dushman bo'lsa behud бомма, to'ziqingni tayyor tut dushmanlik bo'lib dushmani ustidan g'olib kelgan kishi nima deydi angla dushmanga behud бомма, uningga yaqinlashma neri tur dushmanni san behudlashtirib uni to'rg'a tushir dushmanni sinab ko'raman dema uni зор hayvatlik bil tayoq tutgan dushmanga to'mir qalqon ishlat do'st birodarlaringning eg'rini ko'tir ko'nglini aya so'zimni unutma buni doim ko'z oldingda tut do'sting dushman bo'lib qolsa jiningga qas qiladi yoki terib to'plagan mol dunyolaringga qas qiladi chunki do'sting ish teshingni biladi ish teshingni bilgan kishi narsangni oladi xohlasa mol dunyolaringga qo'l tekkizadi xohlasa jiningga xavf yetkizadi yilikingni sho'raydi o'zingni o'zing qanchalik qo'g'dasang do'stingni shunda qo'g'da so'z tamom do'st tutish oson qo'g'dash qiyin do'st bo'lmoq oson yarashmoq qiyin dushmaning bor ekan tan jeningni qo'g'da dushmanlik kishilarning qutulmiqi azdur. ikki turlik kishiga qetilma yiroq tur qetildingmi qarab turib majra tug'dirudi biri tuhmatxo'r cheqimchilik qilg'uchi yana biri ikki yuzlimichi tamaxur yana mayxo'rni do'st tutma u vafo qilmaydi ko'nglingni ziydi qiladi o'z foydasinili tilaydigan do'stga ko'ngil bama foydang tegmasa dushman bo'ladi uningdan voz kech kishilar sanga yiqinlik qilib tursin desang so'ralg'ichi bo'g'in san ulardan so'rama so'z bilan hojatini ravo qil xushal hayotga erishay desang kishiga hasad qilmaslikqa g'ayrat qil ho'shyor bo'l dushmanlaringni tamoman o'zingga rom qilaman desang sop oltinlaringni to'kib sarf qil soqollarni sila yaqinlaringni yiroqlashtirishni xohlasang nima so'rasa bama qo'pol so'zla uzunroq yashashni xohlaydigan bo'lsang sehiy bo'l boshqalardan tuz taomingni oyima ko'pchilikka o'zingni yaxshi ko'rsatishni xohlasang diling bilan tilingni birlashtir shirin so'z qil o'zing qadrlik bo'lay desang boshqalarnimi qadrla ey xushbeil tamoman boy bo'lay desang ro'shanki borig'i qanoatchan bo'l o'z o'lishingga ega bo'lasan doim kishilarning maqtishini xohlasang yaxshi qiliqlarni qil yuzingni yo'riq tut esil kishilar ana shundoq bo'ladi odamga odamgarchilik qilish odamiylikning belgisidir kishilarning aslini bilmakni xohlasang uning harakatiga qarag'in shu zamon ma'lum bo'ladi so'zini ma'nisi bilan shohid qilg'uvchi shoir bu beytni bak yaxshi aytgan kishining aslini ochiq bilmakchi bo'lsang uning dili tili va harakati bu ishqi dalil bo'ladi qiliqlari yaxshi bo'lsa dili va tili to'g'ridir ro'shanki bu uning asli zotiga guvochidir ey asli pok adabsizlarga qetilma yuz obro'yingni butunlay to'kidu adab qoidalik adabsizlardan yiroq turgan aqlli kishi nima deydi angla beadabga qetilma muloyim siliq bo'l ey o'g'lon barcha janjal adabsizlardan keladi Яни johil tarsalo билан bak yaqin bo'lma agar jahli tutib qolsa yiqinliq hurmatini buzudi ko'ngil siringni so'zlaringni har kimga echiverma Агар ochsang o'zing мушаққат чексан. Яқинликнинг bog'on сири ustun bo'lishini xohlasang тамагарликдан холи бўлиб яша, эй dona Агар доим yuzing yo'riq бўлишни орзу қилсанг, тўғри бўл, andin baxtli bo'lib huzur ichida yashaysan o'zingning ham so'zingning uzoq inovatini xohlasang qo'lingni tilingni qisqa tut har ishga aralashma o'zing omon bo'lasan doim obro'yliq bo'lay desang har qachon ig'izingdan yolg'on so'zlarni chiqarma davlat qayerda bosh ko'tursa san uningga moslashqin ay yaxshi kishi davlat bilan o'chakashma yorishib o't yarashmasang davlat eshingni o'g'i qiladi agar so'zingning o'tkir bo'lishini xohlasang so'rag'anda javob ber so'zing to'g'ri chin bo'lsin quruq so'zni qilma kishini kishiga chaqma ushshoq so'z taratma va adovat saqlama so'z shiddatlik bo'ronga o'xshaydi ko'ngilni og'irtidi kishining ko'ngli og'risa sana düşmanlik qiladi o'zingdin ulug'larning so'zini rad qilma javob beradigan yada qo'pol so'zlama ulug'larni qadrla hurmatini saqla sangami ulug'liq nisib bo'ladi baxt yuqudi sanga tang tush bo'lganlar bilan oralashib berish kelish qil qetilib qo'shilib elim berim qilib tur boshqalar seni haqiqiy qadrlasa sanmi qadrla xo'rlasa sanmi xo'rla yiqin borma qandoq qilsa sanmi shundoq qil sanga shirin so'zlasa shirin so'zla hamma yaxshiliklarga nisbatan sanmi yaxshi odam bo'l yomonga yomon bo'l yomonning xili yomonliqdir qonun qoidalarni bilgan qonun qoidalar bilan xalqni idora qilgan kishi bak yaxshi aytgan seni siz desa sanmi uni siz degin javob berganda uningdinmi yaxshiroq so'zla tog' cho'qqisining aks sadosidan qilishmig'in seni san desa uni san degin qara askar xodimlar bilan bo'ladigan suhbat shundoq bo'ladi orlishishni xohlasang amal chorasi shudir mana men so'zlab berdim san anglading buni ko'nglingni tut so'zingni uzartma o'dg'irmishning o'gdilmishga suoli o'dg'irmish javob berib shundoq dedi aytqonlaringni man angladim ay ko'ngli tuz buningdan boshqa yana bir so'zim bor unimi aytib ba ey ko'rkam chiray bugun man shahar kantga kirib xalqqa orlishib qetilib yurishim kerak ular bilan qandoq munosabatda bo'lish kerak so'zingni davomlashtirib bunimi so'zlab ba o'gdilmishning o'dg'irmishqi javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi bu haqiqatanmi zarur ay xulqi go'zal Məndən zörür sözünü sorudun, bunu sana eytib birey anla.''